Sura 92. Al-Lail Noć Mek 21 ajet Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Wal-Laili iza yaghsha Tako mi noći kada tmine razastre Wan-Nahari iza tajalla i dana kada svane وما خلق الذكر والأنثى i onoga koji muško i žensko stvara إن سعيكم لشتى vaš trud je zaista različit فأما من أعطى واتقى onome koji udjeljuje i ne griješi وصدق بالحسنى i ono najljepše smatra istinitim. Njemu ćemo džennet pripremiti. A onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim. I ono najljepše smatra lažnim. فسنيسره للعسرى njemu ćemo džehennem pripremiti وما يغني عنه ماله إذا تردى i bogatstvo njegovomu kad se strovali neće koristiti إن علينا للهدى mi smo dužni ukazati na pravi put وإن لنا للآخرة والأولى i jedino nama pripada i onaj i ovaj svijet أأنذرتكم نارا تلظى zato vas opominjem razbuktalom vatrom لا يصلاها إلا الأشقى u koju će ući samo nesretnik الذي كذب وتولى Onaj koji bude poricao i glavu okretao. A od nje će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao. Onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao da bi se očistio. وما لأحد عنده من نعمة تجزى ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى već jedino da bi naklonost gospodara svoga svevišnjeg stekao ولسوف يرضى i on će zbilja zadovoljan biti